bye. Si ens voleu escoltar també fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, no teniu que fer-ho més que consultant la plana web de la ràdio www.contrabanda.org i allà hi podreu trobar l'enllaç per poder escoltar l'emissió per internet. Yeah. Una altra forma d'escoltar-nos sempre que vulgueu al vostre ordinador és consultant el blog del programa, que és www.espaialliberat.blogspot.com Allà hi podreu trobar l'enllaç, pitjant a sobre, podreu escoltar i descarregar-vos el programa al vostre ordinador per escoltar-lo sempre que vulgueu i com vulgueu. Música www.espaialliberat.blogspot.com i per poder posar-vos en contacte amb el programa al llarg de la setmana només teniu que enviar-nos un mail a la direcció ondelibre1917 arroba yahoo.es 1917 en números. Maravilloso. l'última forma de contacte és poder trucar en directe al programa per participar-hi eh, trucant al número 93 317 73 66 93 317 73 66. començat Onda Libre i per anar calentant motors fem una petita pausa musical i tot just després expliquem els continguts del programa d'avui, quan són les 12 i 6 minutets i estem a dia 19 d'octubre. Comença Onda Libre a Radio Contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona. i després d'haver començat amb aquesta força dels Bookers TMG amb el seu Green Onion, comencem el programa Onda Libre. Més que res, doncs, explicar-vos els continguts del programa que tindrem avui. De primer us posarem un tall d'àudio d'una entrevista que vam fer a l'Arnau Mayol, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, perquè ens fes una valoració del passat Correllengua Universitari, el Corre Universitats, eh, que es va fer en les dates del 7 al 9 d'octubre amb una sèrie d'activitats que servien per denunciar la situació del català i el seu ús acadèmic a nivell de les universitats, posant-ho en relació amb el que suposarà l'espai d'ensenyament superior o, com es coneix més comunament, Pla Bologna. Thank you. posarem un tall d'àudio amb els ponents, amb dos dels ponents que hi van parlar a un acte organitzat per la Farga a l'Ateneu La Torna. El primer d'ells serà el Pedro Montes i després el Salvador Jové que feien una xerrada, també estava la Miren Echevarrieta del col·lectiu Ronda, però nosaltres farem els dos talls d'aquests dos ponents, com digui, que us diem, el Pedro Montes i el Salvador Jové. Doncs eh, la xerrada es feia sota el títol Crisi econòmica i ara exactament el títol era Crisi econòmica i mobilitzacions eh, socials. Bé, eh, anava tot a l'entorn d'aquesta crisi econòmica que estem suposadament ja patint, eh, ens, han, ens van intentar explicar els motius que l'originaven i també esbossar, encara que fos, les possibles solucions i alternatives polítiques que es podien articular arran al voltant d'aquesta nova crisi del capitalisme. Bé, doncs, eh, si us sembla, comencem amb el primer tall d'àudio, que és aquesta entrevista que li van fer a l'Arnau Mayol, el portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que no només ens parlarà de fent una valoració de com va ser el Corre Universitats i com aquest cor universitats va voler denunciar eh, tant el baix ús, la discriminació que hi ha cap a l'ús del català i com això es vincula a l'especialització mercantilista que es portarà al Pla Bologna, aquest pla d'ensenyament eh, superior espai d'ensenyament superior i, eh, sinó que també ens parla de les mobilitzacions que es fan a nivell estudiantil, sobretot eh, arran dels fets de la Universitat Autònoma de Barcelona, on hi han 25 expedientats eh, amb expedient sancionador administratiu per part de la universitat i unes 15 denúncies per agressions amb un fet que, bé, està mogudeta l'Autònoma la, de Barcelona i doncs l'Arnau ens explicarà també eh, i ens dirà les pròximes mobilitzacions que es fan a l'entorn d'aquests fets de l'Autònoma on hi ha un enfrontament entre un enfrontament entre el, el rector o rector sortint, perquè ara mateix està ja va presentar la seva dimissió i s'està és l'interinatge fins que el, no prengui càrrec el, el pròxim rector, que serà una rectora. Doncs hi ha tot un enfrontament, un seguit d'enfrontaments entre els estudiants, sobretot per part del sindicat d'estudiants dels països catalans i aquest rector, que bueno, s'està significant com bastant reaccionari i està utilitzant unes... Eh, unes actuacions repressives eh, encara no vistes o mai vistes per la seva intensitat dins de lo que havia sigut el, el, <laughs> la lluita dins de l'autònoma. Doncs això, us deixem amb l'Arnau Mayol, l'entrevista que li vam fer, després eh, recuperarem el programa amb una pausa musical i a continuació posarem les dues intervencions de la Farga, del Pedro Montes i el Salvador Jové. Acabarem el programa amb, un, amb agendes i notícies, amb el recull informatiu d'Onda Libre. Doncs espereu que, esperem que us agradi i us esperem a, a la tornada d'escoltar de, aquesta entrevista a l'Arnau Mayol. Mayol, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Molt bon dia, Andrés Arnau. Molt bon dia. La primera pregunta seria quin, quin ha sigut l'objectiu del Correllengua d'aquest any? A veure, l'objectiu, hi ha hagut diversos objectius. Un dels primers objectius que, que hem tingut i que hem repetit any rere any amb, amb les activitats del Correllengua Llengua era difondre entre tots els estudiants de, de les universitats de Barcelona la llengua i la cultura catalana i la importància que té mantenir-la viva en la situació actual que ens trobem a la universitat i que ens trobem també en la, en la societat. L'altre objectiu que hem tingut i que sobretot l'hem posat aquest any com a principal, cosa que cap any havíem fet així, era el fet de relacionar i de denunciar en la situació que ens trobem ara de l'espai europeu d'ensenyament superior denunciar que aquest espai també suposa un atac eh, contra la llengua i la cultura catalana a més a més d'un atac contra l'ensenyament públic uh -huh. i els principals objectius eren aquests dos Tu has dit, heu lligat al Pla Bologna, que és com més popularment també se li coneix el... Bueno, tot el... Com has anomenat ara? Tu ho has dit molt, molt bé, eh? Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Ah, Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Doncs s'ha volgut, he volgut lligar en aquesta campanya l'ús del català a la universitat amb el Pla Bologna. Com es pot lligar això? Com, com es pot denunciar alhora les dues coses? Bé, eh, sobre el Pla Bologna sempre s'ha estat el que més ha destacat i el que més hem denunciat és la, és el, la mercantilització i la privatització encoberta que suposa. Però un altre, un altre dels punts que hem destacat nosaltres i que des de l'Esquerra Independentista sempre s'està dient és que també suposa una homogenització de les carreres de tot, les, de tot el, el que seria el sistema europeu i eh, aquesta homogenització per nosaltres suposa que eh, sota una falsa internacionalització s'està potenciant eh, l'ensenyament en d'altres idiomes, s'està potenciant l'ensenyament en castellà a l'estat espanyol i en anglès, en una tercera llengua que anomenen ells, i a part del fet de que s'està potenciant l'ensenyament amb això, també els continguts i els plans d'estudi s'estan modificant per tal de que les característiques, les particularitats nacionals dels països catalans quedin més diluïdes i no s'ensenyin tant perquè ja que estem en aquest espai europeu, amb aquesta Unió Europea, amb aquest europeisme malentès, s'està venent que les particularitats d'unes nacions sense estat no tenen importància. I el que estan denunciant i el que hem denunciat eh, amb aquest corre universitats i el que portem denunciant des de fa bastants anys és que també suposa un atac contra la cultura, contra el nostre país i contra la nostra llengua. Hi ha un punt específic d'aquesta denúncia d'homogenització que suposarà el Pla Bologna eh, sobre el nivell de català que s'ha d'impartir a les universitats, al nivell C. Em pots explicar una mica més a, eh, a què us referiu amb això del, mm. del nivell C de català? Un dels mals endèmics que hem tingut a, a la Universitat Catalana ha estat que com que els, els criteris per tal de, de contractar professorat no s'han fixat mai des d'aquí, no s'han fixat de, ni des de les universitats, ni des de la pròpia universitat, ni des del que seria les mal anomenades comunitats autònomes, sinó que s'han fixat criteris des de bueno, criteris centrals des de l'estat espanyol i eh, mai s'ha demanat cap tipus de coneixement de la llengua catalana més enllà del que bueno, entendre'l una miqueta i que s'entengui una miqueta. Llavors, finals de l'any passat, a finals de... a principis de juny del 2008 es va arribar a un acord al Consell Interuniversitari de Catalunya que reuneix tots els rectors, que reuneix representants del PAS, del professorat, reuneix també eh, membres de la Generalitat de Catalunya. Es va arribar a un acord que és no vinculant, que aquí és on hi ha l'error, es va arribar a un acord de que les universitats catalanes, les públiques i les privades, demanarien el nivell C de català. El nivell C de català és un nivell bàsic, un nivell que té tot estudiant que ha acabat la batxillerat, un nivell que simplement doncs, és conèixer i dominar una miqueta a nivell escrit i a nivell oral el català, se'l demanaria a tot el professorat fix que contractessin les universitats. Uh -huh. Nosaltres vam veure molt positiu això, vam criticar que només bueno, clar, només afectava la comunitat autònoma a Catalunya, però també tenem que mm, València, el País Valencià i a les Illes doncs, hi ha un altre ritme i per tant ja arribarà això, però encara no ha arribat i el que ens vam trobar és que escasses dues setmanes després de que es fes públic aquest, aquest acord doncs la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Autònoma de Barcelona es van negar i es neguen a demanar aquest tipus de, de nivell C. Demanen, es neguen a complir aquest acord. Llavors també vam utilitzar el Correu Universitats per denunciar aquest fet, que està implí implícitament lligat amb el fet de que no, la falsa internacionalització, els arguments que ens estan donant són completament provincians, ens estan dient que això afectarà que el nivell de l'ocència docència farà que hi ha professors que no vinguin, quan a nivell és molt fàcil i s'està fins i tot donant un marge de dos anys perquè un professor, un catedràtic universitari pugui aprendre l'idioma del país. Enguany s'ha parlat també en un dels actes sobre l'ús del, per part de l'Enric em sembla, sí. per part de l'ús del català a nivell judicial. Ha sigut un acte també que no afectava directament a, a lo que era la situació de la comunitat universitària. Uh, ens podries dir una mica el motiu de portar també aquesta problemàtica dins del Correllengua? Uh, es bé, el, els companys de la Universitat UB van decidir portar aquest tema ja que Enric Estern és una de les persones que va estar encausades a Madrid i també preteníem denunciar el fet de que bé, els judicis polítics i també volíem denunciar el fet de que en la justícia tampoc s'està eh, fent tot el que es podria fer per mantenir la nostra llengua eh, allà dins i simplement era doncs, denunciar aquest fet i portar-ho també a, a, a la universitat. I ja que hem parlat de, bueno, de, de, de nivell ser de català, a nivell d'universitari universitari, i el que se li pot demanar als professors que siguin contractats per la universitat també heu fet alguna valoració de quin és l'ús del català que s'està fent a la universitat i si, podries, si es podria arribar a fer una comparativa entre l'ús que se'n fa a Barcelona, per exemple, i a comarques. Bé, uh, <laughs> estudis propis no, no hem pogut, no n'hem fet, o sigui, el que hem fet ens hem basat en dades que ens ha facilitat la universitat, les universitats teòricament cada trimestre fan una anàlisi de, de les classes que es fan en català i això per tant ens estem basant en aquestes estadístiques que molts cops no coincideixen amb la realitat però el que s'està veient és que a la Pompeu Fabra, per exemple, està baixant a nivell d'utilització del professorat, quan, o sigui, el nivell de classes que es fan en català, a la Universitat de Barcelona s'està mantenint, a l'Autònoma està baixant, i en comparativa a les universitats que anomenaríem de comarques o que diríem que no estan a l'àrea metropolitana, el nivell, el nivell de català doncs, s'està doncs, mantenint, més o menys, però també està baixant és a dir, en comparativa amb els últims 10 anys està baixant la utilització de català a les universitats. Uh -huh. uh, han sigut també actes descentralitzats, no ha sigut només a Barcelona, sinó també s'han donat en altres universitats. Això ha sigut perquè és una campanya a nivell de tot el país o s'hi han sumat espontàniament també? Eh, el tema és que el, el, el Universitats eh, neix paral·lelament al, al Correllengua, neix perquè a totes les viles i ciutats de, dels països catalans es celebra el, activitats del Correllengua Llengua que coincideix en el temps. Que coincideixen amb, amb el temps. El temps és molt, molt ampli i ara sobretot a Barcelona es comencen a fer ara a l'octubre uh mhm. -huh. i des del sindicat d'estudiants dels Catalans vam decidir traslladar no només nosaltres sinó ja les organitzacions antecessores a nosaltres ja vam decidir traslladar això a activitats a, a dins de la universitat. I, i llavors doncs, és una campanya que es va dur a terme que s'ha dut a terme cada principis d'any a nivell nacional, el que passa és que s'ha anat reduint i sobretot s'ha traslladat més al que seria l'anera metropolitana de Barcelona, uh -huh. ja que per temps al País Valencià, per exemple, doncs, els hi tocaria que seria mig estiu, i llavors, clar, mig de l'estiu doncs, a la universitat no hi ha bastant moviment i sobretot ens hem centrat a, a nivell d'àrea metropolitana. Uh -huh. Metropolitana. metropolitana. Um, Dos coses. Ara podem parlar una mica de, de lo que passarà en futur, eh, tant a nivell de llengua, perquè tu ho has dit, ara comencen altres <clears throat> activitats, però ja no és córrer universitat, sinó llengua, i si vols, després de... si ens pots adavantar o indicar dates properes que hi hagin d'activitats, i després parlem de també dates properes de mobilitzacions que hi puguin haver a nivell d'universitat per part del sindicat d'estudiants. Si et sembla, indica'ns a veure si saps el pròxim acte de Correllengo que hi pugui haver a Barcelona? Et sona? Mm, coneixement d'actes del Correllengua, doncs aquí a Barcelona tenim el 25 d'octubre, -huh. que ah. crec recordar que és un dissabte, em sembla, eh, es fa un acte del, del Correllengua a l'Eixample, que consisteix bé, doncs, en trobada de cultura popular, eh, dinar i acte polític final de manifest del Correllengua. I... Què serà, la tenen popular de l'Eixample, suposo, no? Sí, bé, sí, davant, bé, al costat, m'imagino que ho faran en una plaça, em sembla que és a, just a la Sagra Família, a davant de la Sagrada Família ho fan. Més coses a Barcelona jo ara mateix no, no em tinc en ment. A veure, el tema és que hi ha diversos actes, van sortint als barris, van organitzant doncs, el que serien col·lectius així independentistes i catalanistes dels diversos barris de Barcelona i bueno, sempre acaba el, el Correllengua acaba doncs, amb la manifestació a Perpinyà que aquest any em sembla que és el 5 de novembre crec el dissabte que aquell dels voltants que em sembla que és 5 el 5 de novembre, una manifestació a Perpinyà no, era més que res doncs això, apuntar que ha passat a la universitat però que continua la reivindicació de, de la cultura i la llengua nacionals mm. no? I a nivell universitari, quins, quins són els pròxims... Ja, no, ja sortim una mica del tema sí, sí. de correllengua i reivindicació de l'ús del català i entrem ja en més mobilitzacions estudiantils que hi puguin haver-hi més properes de cara doncs, a doncs, això, la Bologna, etc. Doncs a nivell de, de mobilitzacions estudiantils tenim que d'aquí dues setmanes <clears throat> a la, o sigui, la setmana que ve no l'altra hi ha jornades de lluita a la Universitat Autònoma de Barcelona per denunciar eh, la persecució política que estan patint els nostres companys d'autònoma per lluitar contra Bologna. Sobretot es denunciarà eh, els 32 expedients sancionadors que s'han obert i també denunciarà un procés penal que s'ha obert contra 15 estudiants de la Facultat de Lletres. Uh -huh Després... Va ser arran d'aquella concentració famosa en que va entrar la policia o és un altre fet això? Eh, els expedients sancionadors, bé, tot això ve de que arran de la intervenció dels Mossos d'Esquadra al març doncs hi va haver protestes als Consells de Govern i el rector, l'ex, bueno, encara rector però dimitit rector Lluís Ferrer eh, va decidir doncs, que totes les persones que no que havien intervingut en allò sinó que intervenien en les protestes posteriors al Consell de Govern doncs, que se'ls havia obrir un expedient per desordres, per falta de, de respecte a l'autoritat acadèmica, etc etc. I el procés penal que s'ha obert és perquè es va convocar una junta irregular a la Facultat de Lletres i doncs, es va denunciar aquest fet, es va anar a protestar, es va impedir que es fes aquesta junta i bé, el, la senyora de Gana de la facultat va enviar els, els serveis de seguretat privada de la universitat i doncs, hi va haver moments de tensió i algun, alguna que altra empenta i ha acabat ara mateix doncs, amb un procés contra 15 persones Doni, do Sí, sí Després tenim més mobilitzacions eh, a mitjans de novembre just abans de, de la manifestació del 20 de novembre que aquest any es fa el 20 de novembre, que és la que sempre s'ha fet pel 17 de novembre, que és la, el dia de l'estudiant europeu, doncs aquest any al Fòrum Social de l'Educació de Malmo es va decidir que a nivell europeu aquest any es sortiria el dijous 20 de novembre doncs just en aquelles setmanes seran jornades, bueno, jornades de mobilització eh, jornades de protesta a totes les universitats dels països catalans per convocar tothom a que surti el 20 de novembre a protestar contra l'espai europeu d'ensenyament superior. Justament la setmana anterior s'està intentant pressionar els rectorats perquè es convoquin eh, referèndums sobre el fet de si els estudiants estan d'acord o no estan d'acord amb la implantació de l'espai europeu d'ensenyament superior. Uh -huh. uh, com es va fer l'any passat a la Universitat de Lleida, com es va fer a la Facultat de de lletres, ai, de lletres, d'història de, de l'UB, doncs està intentant moure això perquè es pugui fer a, a la resta d'universitats catalanes. Bé, no per si Sí, sí, tenim un mes d'octubre i novembre bastant ple. Bé, doncs amb això ja donem per conclosa l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Arnau, pel teu temps i per les respostes. Merci, moltes gràcies a vosaltres. Bé, doncs eh, hem escoltat l'entrevista a l'Arnau Mayol del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i eh, evidentment ens hi solidaritzem plenament amb, amb aquests eh, companys universitaris, amb aquests estudiants que han sigut represaliats a la Universitat Autònoma, aquests 32 expedientats i 15 eh, estudiants eh, de la Facultat de Lletres en processos legals, només pel fet de defensar eh, una cosa que no només ens afecta a nosaltres, sinó al conjunt de la societat, que és defensar una universitat pública i de qualitat. Anem amb una pausa musical i després continuem a Onda Libre, a, eh, ara ja amb el debat sobre que es va fer ahir a la Farga, sobre la crisi econòmica i financera internacional. Aquest és el títol complet, ara ja l'hem trobat, que es va fer ahir a la Torna, al barri de Gràcia, posant els dos talls de veu, el que, els que corresponen al Pedro Montes, que va parlar sobre efectes de la crisi sobre l'economia europea i de l'estat espanyol, i el Salvador Jové, sobre punts sobre possibles alternatives anticapitalistes a la crisi. Doncs escoltem aquesta cançoneta i continuem a Onda Libre. Recordeu que teniu un número de telèfon per poder participar en directe, que és el 93 317 73 66. volem fer una petita introducció del que escoltarem, que és el primer tall d'àudio que correspon a la intervenció de Pedro Montes sota el títol Efectes de la crisi sobre l'economia europea i de l'estat espanyol. Per en Pedro Montes entrem en el final d'una època del capitalisme, que és aquest cicle financer basat en el creixement financer. És una crisi també dels paradigmes neoliberals i que la seva tesis principal que sostindrà al llarg de la seva intervenció és que ja res tornarà a ser igual. Parlarà sobre quines han estat per part del capitalisme les mesures de xoc, eh, la tan parlada i controvertida nacionalització dels bancs, eh, el com s'han paralitzat els mercats financers basats en la circulació creditícia i com això té, per exemple, un reflexe en què la gent comença a invertir més en deute pública perquè creu en la seva estabilitat. Sosté una mica també, eh, diguem així, controvèrsia, una mica controvertit, que encara existeix una capacitat de maniobra nacional del capital, eh, al·ludint al cas alemany, eh, en el qual l'Àngela Merkel ha dit que bé, que cadascú s'escalfi es, eh, les castanyes, quan eh, en realitat eh, l'actual capitalisme, que era una tendència que el propi Marx ja va remarcar, les fronteres nacionals hi s'obren en eh, la circulació plena del capital a nivell internacional. Potser quan aquest gest nacional, i obrim cometes, de l'Àngela Merkel, en realitat el que volia evitar és que una vegada més l'economia alemanya, que és una de les economies que no té deute extern i que té un superàvit productiu en la seva balança comercial a nivell anual, doncs no li togués pagar a uns altres la crisi econòmica a través dels fons de compensació europea, és a dir, que no tornés a pagar els plats trencats dels altres. I nosaltres creiem que s'ha d'inserir més en aquesta política econòmica marc, de marca europeu per part dels alemanys mm, més que en un suposat eh, maniobra nacional per part del capitalisme monopolista eh, alemany. Després continua la seva anàlisi a l'estat espanyol dient que no hi ha punt de comparació amb altres estats a nivell europeu eh, degut al bé, eh, sist propi sistema eh, espanyol que des del 1999 ha entrat a l'euro i això ha fet eh, que ja no tingui la capacitat d'aplicar una política econòmica, una política monetària, de calcular, de controlar els dèficit eh, de comerç exterior que té, un 10% anual, eh, a través de les devaluacions com podia fer abans quan tenia la passeta. Ara bé, eh, en, senyalant lo meritori que té de la seva intervenció, que és assenyalar el pes estructural que tindrà en aquesta crisi el fet de que nosaltres tinguem un 10% anual de deute, de dèficit a nivell de comerç exterior per part, per part de l'estat espanyol, no ha assenyalat que també hi ha un nivell d'endeutament de les famílies eh, considerable i que això, evidentment, pesa a l'hora de poder avaluar les possibles conseqüències d'un aprofundiment de la crisi econòmica que que és una crisi no, de, no a nivell d'una recessió, és hagut, no hi ha hagut una sobreproducció de valors durs, sinó que és una sobreproducció en quant a taxacions de guanys futurs, que no deixa de ser eh, el que ha sigut aquesta crisi de l'especulació financera. Bé, continuant amb la intervenció del Pedro Montes, doncs, eh, doncs bé, ell assenyalant això, que al no haver-hi una, una capacitat de política econòmica a través de la moneda a partir de la incorporació de la passeta a l'euro, eh, això fa que hi hagi dificultats a l'hora de poder negociar o refina, refinanciar als 100.000 milions d'euros que tenim eh, anuals de deute extern. Un dels més grans a nivell mundial si tenim en compte que Amèrica és només d'un 5% del seu producte interior brut, és a dir, uns 700 milions de dòlars. Doncs a nosaltres ens ocupa el nostre deute extern 100.000 milions eh, d'euros, és a dir, un 10% del nostre producte interior brut. El tema del deute extern serà recurrent al llarg de la seva intervenció i ho lligarà amb el fet de que, eh, escurat el mercat financer, hi ha menys marge per part de l'estat espanyol de financiació d'aquest deute. Si el 93 i el 94 van haver-hi devaluacions de la moneda, que van propiciar un creixement econòmic expansiu que és tot just acabat ara amb l'agravant de que no podem mm, tenir marge de política econòmica perquè estem inserits dins l'euro. Aquí és on hi va tot l'anàlisi de la intervenció del Pedro Montes. Ara bé, en quant a solucions polítiques, nosaltres hi hem de divergir perquè, segons ell, l'estratègia de l'esquerra no ha de ser fixa, sinó eh, és a dir, a partir d'uns principis inamovibles, sinó que ha de ser flexible respecte als moviments de la pròpia gestió capitalista de la crisi. Això per nosaltres és renunciar a mantenir un programa conseqüent i té un nom. Això és oportunisme. Practicar un oportunisme socialdemòcrata, que són les postures claudicants que està adoptant actualment el moviment comunista. Com va dir el Lenin, sense una teoria revolucionària no pot haver-hi un moviment revolucionari. I aquesta teoria revolucionari ha de tenir una sèrie de línies mm, roges, infranquejables, com poden ser en el tema ara que s'està parlant tant de les nacionalitzacions dels bancs, doncs en un programa mm, revolucionari d'esquerres, comunista, ha d'haver-hi nacionalitzacions sense indemnitzacions, han d'haver-hi expropiacions. Doncs eh, bé, si plantegem solucions polítiques com les que fa el senyor Pedro Montes, que ja ho diem, el més remarcable d'ell és la seva anàlisi econòmica i més en concret l'assenyalar el pes estructural que té el deute extern a nivell de l'estat espanyol per gestionar la crisi, això és l'apartat econòmic, però en l'apartat polític Mm, no fa més que aprofundir una vegada més en solucions eh, oportunistes i revisionistes respecte a el que ha de ser un programa comunista eh, basat en l'anàlisi capitalista del marxisme i el leninisme i bé, i tots els clàssics del comunisme. Bé, doncs eh, feta la nostra, la nostra anàlisi de lo que va ser la seva intervenció, us hi deixem. Els pròxims 15 minutets del programa amb el senyor Pedro Montes. No és tota la seva intervenció, falten uns altres 15 minuts que la penjarem al costat mm, del programa al nostre blog. És a dir, tot aquell que vulgui escoltar la intervenció sencera del Pedro Montes, el mateix passarà amb la intervenció d'en Salvador Jové, el que haurà de fer és consultar el nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com i sota l'enllaç del programa d'avui, del dia 19 d'octubre, sota d'aquest enllaç hi haurà l'enllaç per poder escoltar tota la intervenció que es va fer en el mar de la Farga d'aquests dos ponents. Doncs us deixem amb, amb Pedro Montes i després recuperarem el programa amb una petita pausa musical i posarem la intervenció del Salvador Jové. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda. Us podeu posar en contacte amb el programa al llarg de la setmana enviant un mail a ondalibre1917 arroba yahoo.es. buenas tardes. Muchas gracias a la Falga por la invitación a participar en este acto. Que bueno, que nos sé si tiene una audiencia, ¿no? Como ahí, pero evidentemente por lo menos por la sala la hemos llenado, diríamos los, los, artistas invitados, ¿vale? Es, verdad que la crisis, ¿no? La tenemos como gran espectáculo estos, de estos tiempos y que es normal además que no sea solo un espectáculo, sino una preocupación que debe invadirnos a todos. ¿eh? porque, bueno, ahora discreparé un poquito de lo que dice Miren, ¿eh? que ahora, digo, que la crisis es un espectáculo maravilloso, ¿no? pero aparte de espectáculo, ¿no? de crisis del capitalismo, hay motivos para preocuparnos todos, ¿no? y en particular los trabajadores, por supuesto, que serán siempre las víctimas de cualquier, ¿no? crisis del capitalista. No, no se oye. A ver si lo soy yo. ¿eh? no, digo que, que, no voy a poder hablar, lo ¿cómo, mujer? <laughs> bueno, decía que voy a tener que... Bueno, yo ya problema. Hombre muchas gracias eh, por invitarme a este acto. Yo voy a hacer una intervención que va a ser un poquito esquemática. Yo tengo muchas opiniones sobre todo esto eh, y las opiniones cuando las dé, pues no quiere decir que vayan a ser verdad. Eh, que le dais unos, componentes de probabilidad, pero yo voy a expresarme tal como las cosas que pienso en este instante, porque creo que, bueno, estamos todo el mundo necesitado. Por lo demás, yo quisiera, y esto sería el máximo éxito que yo consideraría de esta, de esta reunión, teniendo en cuenta que somos todos militantes o gente muy comprometida con la lucha de clases y con la izquierda, que esto no fuese un acto académico, a pesar de contar con una ilustro catedrática y un índice ¿no? parlamentario, sino que fuese una sesión casi poco menos que política para que luego en el debate con nuestras intervenciones y con el debate pudiésemos llegar a algún tipo, digamos, de pensamiento homogéneo y algunas conclusiones que nos faciliten ¿no? dar respuesta a los temas que tenemos sobre la mesa, que como digo me parece que son muy graves. Nada que añadir a lo que ha dicho, pues, hay un ruido raro. Nada que añadir. Es que hay un, como ellos se llama acoplamiento o algo así, dicen los técnicos. hay un ruido de no, pues Si es por. Así, entonces es un acoplamiento, ¿no? Vale, vale, Bueno. Decía, vamos a ver, que nada que añadir nuevo a lo que ha dicho Miren ¿eh? sobre el tema de que esto es una crisis capitalista, de que esto es el capitalismo, de que esto, bueno, por un lado o por otro vendría, pero mi opinión, mi opinión, contrastando con la de ella, es que creo que estamos, que esto es una crisis enorme, ¿eh? pavorosa del capitalismo, y que esto estamos al final de una época del capitalismo, que nada ¿eh? será igual a partir de ahora. El neoliberalismo Tibapuray, que ha sido la doctrina hegemónica que ha llevado a este, a este desorden instalado en el mundo, ha fracasado. Y ha fracasado no quiere decir que ya está derrotado. Eso tenemos que hacer una constitución esencial para derrotarlo. Pero desde el punto de vista teórico, ideológico, ¿eh? desde el momento en que se decía que los mercados solucionan los problemas de, la vida en los países capitalistas y han tenido que recurrir a inyecciones masivas o a proyectos masivos por parte de los gobiernos para acabar con lo desaguisados y las crisis de, y, el, desorden que ha creado los mercados, estamos al final, podemos decir que el neoliberalismo ha fracasado. Y ha fracasado teórica e ideológicamente. Y a partir de ahora nada volverá a ser igual. Esta es mi opinión, ¿vale? No quiere decir, como digo, que el sistema vaya a querer fenecer o se vaya a hacer un araquiri o no vaya a hacer buscar salidas naturales como ocurre en cualquier situación. Pero desde luego estamos al final de una época y empieza otra. Una, época que evidentemente pues, va a ser decisiva en ella, ¿eh? el resultado de la propia crisis y la lucha de clases por medio que se desencadenará. ¿eh? Es una época llena de incertidumbre. Posiblemente nos cogen muy mala posición ideológica y muy mala posición organizativa a las izquierdas, aquí en el mundo pero evidentemente también era una crisis, digamos, premiada de esperanza. Porque de pronto el sistema, el todopoderoso sistema, el que lo iba a arreglar todo, el que era imbatible, de pronto se declara, digamos, como dicen, bancarrota. Y esta es la nueva situación que se crea, ¿vale? Y es verdad que ha habido crisis financiera en el pasado importante. Pero si nos damos cuenta, digamos, hubo la crisis de la, ¿no? de la deuda en los años 80, luego ha habido la crisis del sudeste asiático, entró Japón en crisis. Esta vez la crisis financiera ha afectado al corazón del sistema. Estamos hablando de las torres gemelas del sistema, a Estados Unidos y a Europa. Y son, eso es, y se han dado una tal que hoy en estos instantes están asustados con mucho motivo para saber cómo concluirá este, este, este drama de la crisis financiera que se ha desatado. yo no daría continuidad, digamos, a un, mal periodo del capitalismo, este es un periodo dramático para el capitalismo. Otra cosa que digo es este lejos de estar derrotado y Pero esta, es mi opinión ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente eh, lo ha explicado magníficamente Miren, ¿no? El capitalismo se ha construido, ha hecho una montaña financiera, ¿eh? de una pequeña, de un pequeño préstamo a unos cuantos, ¿no? Gente que quería comprar un piso, ¿eh? se montaron, eso es, una cadena interminable de activos, pasivos, activos, pasivos, activos, pasivos, ha hecho una montaña. Y es verdaderamente cuando se dice que esto es un castillo de naipes, es un castillo de naipes y cuando se caen los naipes en un castillo, eh, pues si son naipes de la esquinita, pues no pasa nada, eh, como ha pasado por a veces en el sudeste asiático. Se reponen y que está dinero. Ahora eh, lo viene un vendaval y posiblemente el sistema se tendrá que hundir y posiblemente se hunda antes de empezar otra etapa del capitalismo, no sabemos con qué características ni con qué, con qué ¿Qué ha pasado? Que la cosa es tan grave que estáis viendo que la semana pasada, el viernes pasado, no, no el viernes, hace ocho días, bueno, hubo un pavor en el mundo y los gobiernos tuvieron que reunirse el domingo para decir qué podemos hacer, ¿no? Y han puesto sobre la mesa un conjunto de medidas, es decir, excepcionales, de unas cantidades que son, bueno, que, caen fuera, digamos, de nuestros salarios, pero por mucho. Estamos hablando de cientos de miles de millones, cientos de miles de millones de euros o de dólares, para tratar de restañar las heridas de una crisis. Y hoy lee uno en el país ¿eh? que Almunia, que es el secretario, bueno, uno el comisario económico, dice que esto no ha pasado, que esto está mal. Por así decir, hay un incendio tal, o hay una, una, situación de bancarrota tal, que no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? No sabemos lo que va Fijaros bien que lo que han hecho hasta ahora, hasta ahora ha sido dulce. Esto, es, fabuloso. Y han puesto, han, hecho, han, tratado, de dar tres medidas que son esenciales para, para la supervivencia. Por un lado quieren detener las bancarrotas de los bancos. Es decir, los bancos son el núcleo del sistema, es digamos el corazón de los sistemas, ¿no? A partir perjuicio, de luego ya ha creado esa, maraña infinita de activos de tráfico. Pero han dicho, como sigan cayendo los bancos, tipo Lehman, etcétera, etcétera, esto no hay quien lo sujete. Y lo que han dicho hay que inyectarle dinero a los bancos. Y han dicho, vamos a inyectarle dinero por dos vías. Una, capitalizando, que es lo que han dicho los británicos, yo creo que desde el punto de vista de la izquierda es lo más razonable y, y lo que tendríamos que reclamar Luego esto es un tema que hay que discutir. Y otra, es lo que, dijo el, plan de los Estados Unidos y lo que hemos dicho y lo que ha dicho España. Vamos a inyectar el dinero por la vía de comprarle activos a los bancos, ¿vale? Ya vea sean muy malo en el caso de Estados Unidos, sea bueno que ha dicho Estados Unidos. El otro tema es que se han paralizado los mercados. Por así decir, toda esta, montaña está funcionando con circuitos financieros eh, que, eso, que, tienen que estar mm, por así libres para poderte prestar no, y, eh, justificarla cubrir los vencimientos, pagar los intereses, y de pronto esos mercados, por una desconfianza generalizada, se han, se han, se han, obturado. Y claro, cuando se obturan los mercados y, y, los vencimientos llegan y hay que pagar, y el que no paga normalmente pone nervioso a, su acreedor, y su acreedor le transmite a su propio acreedor que mira que es que no, pues ya, han empezado a decir, vamos a ver si podemos meter mucho dinero. A esto responde la idea de, eh, que está haciendo el Banco Central Europeo de dar dinero, dar dinero, que, no parezca que hay, que X. Y están dando préstamos cotidianos estos días por parte de 300.000 millones de euros. Esto es lo que dio, me parece, el viernes el Banco Central Europeo y ayer tuvo que salir el Además, por eso hablando de cientos de miles de millones de euros que tiene que dar cada día a unos tipos de interés que está trabajando. La última cosa que están haciendo y que pretenden, eh, a esto responde también del gobierno ¿no? de, eso es, ¿eh? de avalarse los créditos que se den los, los bancos unos a otros. Como sabéis, dice que va a evitar eso que va, que va hasta el año 2009, todos los préstamos que se den unos a otros bancos están garantizados. Otra cosa es la posibilidad de garantía. Lo último que han tratado de hacer es lo siguiente. Hay, bueno, el sistema financiero es una cosa cogida con alfileres, vuelvo al ejemplo de los naipes, Como si caiga algo, ¿eh? se, hace la, arma la de Dios, ¿vale? Pues ¿qué ha ocurrido? Que está la gente inquieta, y está la bueno, yo lo sé, esto es perfecto yo, yo he trabajado muchos años en el Banco de España y sé que la gente va hoy a comprar deuda pública al Banco de España con unos cheques 15 veces mayores que lo que había hasta ahora. La gente está sacando dinero muchas veces de, sus fondos, de su y quiere deuda pública, pensando que la deuda pública es más segura, ¿vale? eso está pasando ¿por qué? Pues porque hay mucha desconfianza y hay gente que está viendo, ¿y qué hago? el lunes, eh, el próximo mañana pasado, va a haber otra pequeña crisis, no sé si qué dimensiones tendrá, porque esto es parte de la incógnita, es todo un fuego que no controlamos, no sabe lo que hay por debajo de todo ese sistema, de toda esa montaña financiera, no sabe lo que hay por debajo. Pero claro, el ING pues acaba de caer ayer 27%. Y se dicen que hay 1.700.000 700.000 eh, españoles con depósitos en el ING, particularmente jóvenes. A ver, el lunes quiero no estoy diciendo que vaya, a ocurrir nada, pero estamos hablando de cosas. ¿Y qué es lo que, qué es lo que han dado a hacer los países? Es que no, que no cunda el pánico. ¿eh? Vamos a garantizar todos los depósitos. ¿Vale? Y de hecho, como sabéis, Alemania ha hecho garantizar todos los depósitos y nuestro país ha dicho que se pasaba de 20.000 a 100.000 no, la cantidad garantizada. Tengo que decir también que eso es poquilla todo, poquilla ¿eh? todo porque si, es si se trata de garantizar los depósitos de un banco, es fácil garantizar depósitos. ¿eh? Pero se trata, si la gente pone muy nerviosa, cunde el pánico, no hay Dios, digo, lo pongo, no hay Dios que para esto. Y no hay para esto porque estamos hablando de depósitos que son dos o tres veces la renta nacional del PIB. Y entonces no hay ni gobierno ni nada que, pueda sujetar esto. Esta, es la situación que está como, como es. Otra cosa es que la puedan sujetar. También dos o tres cosas que son importantes. Todo esto hasta ahora, eh, si, si veis, no han hecho más que tratar de contener las cosas, pero tiene muy poquitos mecanismos para... para ¿eh? Hasta ahora han hablado de muchos cientos de miles de millones, pero lo que hay puesto sobre la mesa es muy poquito. ¿eh? Se sabe que ha metido Gran Bretaña, ha metido dinero en los bancos, en tres bancos, el programa americano parece que está empezando a funcionar, pero en nuestro país todavía no, ha aparecido ningún medio nuevo, ¿eh? y en otros muchos países igual. Quiero decir que estamos hablando de reacciones de los gobiernos que pretenden por todos los medios tranquilizar al sistema, pero los gobiernos no tienen, no tienen toda la panoplia de posibilidades y los resortes para poder actuar porque los gobiernos están atrapados en esta montaña financiera y cuando quieren tener dinero fresco, pues tienen que irse también a los mercados financieros tienen que vender deuda pública. donde la deuda pública? Pues se vende, ¿eh? si se puede, y si no, no, se vende. Y muchas veces la deuda pública lo que hace esos intentos es también agravar la situación, porque cuando ellos ponen deuda pública y la gente quiere trasladarse de depósitos privados a deuda pública, se encuentran con que están vaciando también a la banca de, liquidez, justamente ¿eh? cuando lo que se pretende es inyectarle un poquito de liquidez para estar seguro. decir, que hay un montón de contradicciones técnicas y hasta ahora se está haciendo muy poquito. Quiero decir que hay una voluntad. Ahora bien, también como rasgo general, y es que, dice que, perdón, que estamos coordinados, pero es mentira que estamos coordinados, se han puesto más o menos, eh, eh, se han puesto coordinados en cuanto a los problemas que debían de resolverse. Pero cuando se trata de resolver los problemas de cada país, cada uno es a su asunto, cada uno tiene sus problemas. Y de hecho lo más grave que ha sucedido en estos tiempos, en particular en Europa, por relacionarlo con el tema de Europa, es que Europa, que eh, hemos constituido una moneda única, eh, que tenemos una especie de integración económica y financiera, es decir, la más avanzada del mundo en cuanto a integración, cuando han llegado los problemas, la gente ha dicho, bueno, y lo dijo Merkel con una crudeza, cada uno tiene que aportar su mierda, digo, por, lo que tenga que es Aquí hay mucho eh, que, afrontar y cada uno lo suyo, ¿vale? Y nos hemos encontrado con que hemos traspasado la soberanía monetaria de cada uno de los países a la, Unión Europea, a la zona del euro, y cuando llegamos a la verdad, eh, tenemos con que cada país es lo suyo y no tenemos nadie la soberanía real para poder afrontar siquiera lo nuestro. Y está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, donde nos encontramos con que el Banco de España, ah, pues, perdón, el, gobierno, habla de boquilla, ¿no? Y habla, dice que va a meter cientos de miles de millones, pero dice, y estas criaturas no van a sacar cientos de miles de millones, que dicen que a meter para esto y para lo otro. De hecho, no han puesto todavía en duro. Y el día que puedan, ya lo veremos. ¿eh? se está pasando, por consiguiente, fijaros que la crisis es, eh, bueno, como dice, dura en el caso de Europa se está poniendo de manifiesto eso, que no, que todo esto de la integración pues estaba bien, menos el mundo tire, ¿no? Y las cosas vayan bien. Cuando han empezado las dificultades, cada uno ha tirado y bueno, primero lo mío y luego los de los demás. Como además no es una situación donde los demás son pues importante, pues está todo el mundo haciendo lo que le conviene desde el punto de vista de sus propios intereses, ¿no? Y esto resuelve pues un viejo tema que teníamos en la izquierda. El capitalismo está, ya los, capitales no tienen patria. Hombre, pues, pues no voy a decir que no tienen patria, pero parece que un poquito sí, por lo menos, ¿eh? o algunos sí, ¿eh? lo digo para, para meter un debate que ha estado siempre no vigente entre nosotros, ¿no? Y es verdad que el mundo no es, como era hace unos, unos años pero la señora Merkel dijo, yo, yo, yo cómo voy a arrastrar ahora con los bancos españoles, ¿no? Que han estado dando créditos como locos, perdidos, ¿no? Eh, a, hipotecas, a unos precios los pisos que no tienen nada que ver con la realidad, que a uno le van y comprar los pisos más baratos que, que, que, este. Dicho esto, por consiguiente, la crisis yo creo que, viene, que viene muy dura. ¿eh? En el caso de Europa, ¿eh? se está poniendo de manifiesto, ¿eh? eso es, que, que, no ha aguantado, no ha aguantado el, sistema, ¿no? La, es la, unificación que, representamos que se llevando a cabo, y a las primeras de cambio, pues se está resquebrajado, no sé con qué consecuencias, porque estamos a la mitad de la película, del espectáculo, y probablemente ya veremos lo que ocurre. Pero en todo caso, la Europa esa integrada que nos vendían, eso ha sufrido un parón absolutamente en estos instantes real. Y luego tenemos el caso español que nos debe tener un poquito más. Por aquí. Bé, ho deixem fins aquí amb el Pedro Montes. Recordeu, si voleu escoltar la resta de la seva intervenció, només tindreu que consultar el nostre blog i sota l'enllaç del programa d'avui tindreu tota la intervenció seva i la del Salvador Jové. Anem amb una pausa musical i després comentarem el tau d'àudio del propi Salvador Jové, que el posarem també un fragment, un extracte. I després ja intentarem que ens doni temps a fer, encara que sigui breument, un parell de tres o cinc minutets, el recull d'informatiu d'Onda Libre, on donarem agenda i notícies. Música is alright with me. Cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. me say Bé, doncs anem a fer l'anàlisi crítica de la intervenció del Salvador Jové. No podem estar-nos de dir que ell giga crisi econòmica de la crisi geopolítica, quan això és un error, menys, més encara en l'època de l'imperialisme. Segons ell sosté, hi haurà crisi, crisis recurrents i solucions diverses. Es basa sobretot en la seva intervenció en un article del Javier Navascués, president de la Fundació d'Investigacions Marxistes a Madrid, on seguint-lo, seguint aquest Javier Navascués, Salvador Jové confon valor d'ús i de canvi. Diu que aquesta crisi immobiliària que hem patit i que patim a l'estat espanyol és fruit d'una sobrevaloració del valor d'intercanvi d'un valor d'ús com és els pisos, és l'habitatge. Això és poc menys que poc marxista o antimarxista, ja que no té en compte la fetichització mercantil que pateixen els valors d'ús eh, i que és aquest fetichisme del valor d'ús, de la mercaderia, el que ha sustentat l'augment mm, fins a nivells especulatius del valor de canvi. En altres paraules, no es perd la valoració eh, el valor d'ús que se'n fa de la mercaderia. És més, és aquest valor d'ús el que sustenta com un xantatge l'augment del valor de canvi fins a límits especulatius. Perquè, eh, senyor Salvador Jové, <sighs> se li ha de dir que si la gent no té on viure, eh, la gent vol arribar a tenir un pis, no es pot quedar visquent al carrer, i ha sigut amb aquest valor d'ús social eh, que té els pisos, que té l'habitatge, amb el qual el capital financer i tot el sector immobiliari han fet xantatge a la gent per poder especular fins als límits, fins uns límits que ja no han pogut anar més enllà i han provocat aquesta crisi. Després sosté que aquesta crisi és un superatac suplementari als salaris, sense assenyalar les conseqüències que se'n deriven dins d'un anàlisi marxista de la crisi econòmica, que en realitat aquesta crisi financera que suposa un augment de la inflació és baixar encara més el nivell de subsistència de la mà d'obra. És a dir, és fer la mà d'obra molt més barata. Els bancs detreuen aquest salari dels treballadors per augmentar l'acumulació capitalista enfront dels assalariats. No hem d'entendre que existeixen tres tipus de capitals deslligats de la funció d'explotació de la mà d'obra. Si ho entenem en quant a obtenció de plusvàlua, de mantenir la taxa de ganància a nivell global, el capital financer està integrat en aquesta lògica d'acumulació del capital i, per tant, un augment de la inflació degut a una crisi en el sector financer afecta a la mà d'obra de treball també en conjunt, baixant-lo i seguint, per tant, la tendència capitalista a baixar fins als nivells de subsistència a la mà d'obra com a una mercaderia més dins de, eh, el, mercat capitalista. No? Dins de les lògiques del mercat capitalista, la mà d'obra és una mercaderia més i si tu li treus capacitat d'adquisició, l'únic que estàs fent és reduir-la encara més en únic nivell de subsistència i de reproducció de la pròpia mà d'obra. Evidentment, això, si segueix aquesta anàlisi marxista, eh, té unes implicacions polítiques que, com veurem, el senyor Salvador Jové no va arribar a elles. Després eh, fa un anàlisi d'un augment de l'atur, on diu que aquest augment de la taxa d'atur el que, el que farà és augmentar, eh, tenir que hi hagi per la classe treballadora unes condicions de treball pitjors. Tampoc un altre cop arriba a la conclusió marxista, o basant-se en les anàlisis marxistes, de que la crisi l'únic que fa és augmentar, a través de l'atur, l'exèrcit industrial de reserva substitueix industrial per mà d'obra de reserva i que a la llarga això suposa una disciplinarització de la mà d'obra baixar els nivells de subsistència, és a dir, lligant-ho amb el que ell deia superatac als salaris, i augmentar els nivells d'explotació a través d'aquest augment de l'exercit industrial de reserva. Això suposa trencar amb un moviment obrer, trencar qualsevol mena d'organització obrera, de moviment obrer, de resposta obrera, en un moment de crisi del capitalisme. I es trenca per aquests dos motius baixar els salaris al nivell de subsistència i disciplinar la mà d'obra a través de l'atur. Eh, bé, Uh, si tenim en compte aquests dos factors que afecten a la classe treballadora durant una crisi capitalista, Sostindrem, com bé va fer Antoni Luquetti en una intervenció posterior del debat, que la resposta obrera no es dona normalment en èpoques de crisi, històricament en èpoques de crisi, sinó en els moments d'expansió acumulativa del capital. I aquesta estratègia el moviment comunista la tindria que tenir molt clara a partir d'unes anàlisis històriques basades en el marxisme i no en una lectura catastrofista utilitzant termes de la pròpia premsa burgesa economista. No volem arribar a pensar que això no sigui fruit de que les direccions actuals dels partits comunistes tradicionals van ser combatius als 70, però derrotats als 80 i assimilats al llarg d'aquest temps, s'han convertit en uns gestors més del capital i no en els seus enterradors. Prova d'això és potser la la proposta de sortida política a la crisi que va proposar el senyor Salvador Jové dient que havia de ser a través dels ajuntaments obviant, no sabem si d'una forma conscient o inconscient, el fet que estan els ajuntaments completament endeutats en una política conscient per part de l'Estat central d'escanyar d'escanyar econòmicament el primer, el primer esglaó del poder popular tradicionalment que ha sigut el municipi. És més, aquest escanyament conscient per part de l'estat central del primer òrgan de poder popular, que és el municipi, ha sigut el que ha, ha propiciat que es siguin els propis ajuntaments la primera roda de tot l'engranatge especulatiu mm, a nivell immobiliari a través de la recalificació de terrenys, ja que els programes electorals a nivell de municipi només es poden aconseguir amb fons i aquests fons surten precisament de la recalificació de terrenys que es deixen en mans de promotors que després hi construeixen a sobre amb uns marges de benefici especulatius. Per tant, eh, hi ha... Mm, una inconseqüència en la proposta política del senyor Salvador Jové, no per dir bastanta mala fe o, o poca, poca, poc tocar de peus a terra. Aquesta és la nostra, la nostra conclusió crítica que en fem de la intervenció del senyor Salvador Jové i tornem a dir que per nosaltres la sortida política en aquesta crisi té que sortir a partir d'un manteniment d'un programa mínim, encara que sigui, de propostes de ruptura amb el sistema capitalista, que és el que tranquil·lament es pot enarborar i a través d'una elaboració col·lectiva, però que és el que tradicionalment es ha significat, ens ha diferenciat els comunistes de les opcions socialdemòcrates. Doncs us deixem amb la intervenció del senyor Salvador Jovet. Traieu vosaltres mateixos les vostres pròpies conclusions. Estaríem encantats de que ens les féssiu arribar al nostre correu electrònic ondelibre 1917 arroba yahoo.es. També us tornem a dir que no és el tall complet, seran 10 minutets de la seva intervenció i que també podreu escoltar-la juntament amb la del Pedro Montes quan hi posem el nostre enllaç al programa d'avui al nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com Després de la intervenció del Salvador Jové, fem el recull informatiu de Onda Libre, el recuperem i amb això donarem per tancat el programa en el dia d'avui. Trust in the Lord por lo siguiente, ¿no? O sea, veros a vosotros aquí una tarde de sábado a estas horas. Eh, esta semana se le ha dado el premio Nobel a Paul Krugman. Y Paul Krugman creo que calificaba la ciencia económica como la ciencia lúgubre, ¿no? Pues entonces yo que hacer aquí un ejercicio un poco de, ciencia lúgubre, ¿no? Mm. En este sentido, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, bueno, oyendo a mis compañeros, yo creo que los temas básicos están dichos, pero a mí me llamó muchísimo la atención hace muy poco tiempo, cuando ya se estaba profundizando y acelerando la crisis financiera internacional, y el debate ya se estaba centrando en lo que yo creo que es el debate, digamos, en los centros neurálgicos hoy del capitalismo político, eh, organizando las medidas para para salvar el capitalismo, ¿no? Eh, que el dilema es, vamos a, vamos a cortar la hemorragia, eso me parece que en, una simbología lo dijo el, Stigler, en estos momentos hay una hemorragia, ¿eh? que es el crack financiero, hay que eh, cortar esa hemorragia y luego evitar lo máximo lo posible que esto contamine la economía real y entremos en un periodo de una catástrofe, una recesión tremenda. Un poco es el tema que lo están planteando. Es decir, bueno, vamos a atacar el problema gordo del sistema financiero, resolver el problema con esas intervenciones, etcétera, el plan británico, los rescates y tal, y eh, que se contamine lo menos posible la economía real aunque hoy ya dice Almunia que pues, seguramente la economía real ya está contaminada y luego volverá sobre la economía financiera y eso no habrá quien lo pare. ¿no? Bueno, en ese debate de la importancia de la crisis financiera. Eh, a mí me sorprendió mucho hace poco tiempo un eh, suplemento del periódico francés Le Monde, que, en fin, a mí me, obsesiona el problema que planteó, diciendo... Oh, en este momento lo fundamental es averiguar el tema de cómo resolvemos el tema de la crisis financiera o por dónde van a ir las cosas. Decía, bueno, en estos momentos el capitalismo y la economía internacional está viviendo una crisis gravísima, como nunca vista, porque a lo que estamos viendo de la crisis del sistema financiero y la economía real se le añaden otras crisis simultáneas, eh, o sea, una serie de crisis eh, que hacen que el problema sea todavía mucho más complejo y mucho más grave. Eh, yo creo que las cosas eh, hay que verlas en ese, marco que planteaba Le Monde, mucho más amplio, y meter en ese marco eh, la gravedad de la crisis financiera y la crisis de la economía real. Esta simultaneidad de la crisis económica global se manifiesta, decía el, suplemento Le Monde, yo lo he dicho algunas veces, en, en lo siguiente, la crisis financiera, hemos hablado de mis compañeros y tal, la crisis de la economía real, que también se ha hablado, una crisis de la volatilidad de las tasas de cambio y de la, caída brutal del dólar, ¿no? llegó esta, caída brutal del dólar que llegó a los 160 euros, la volatilidad de las monedas y que lo que eso, y lo que eso implica, la crisis evidente de la economía real, ya que se manifiesta con mucha fuerza, una crisis alimentaria que, que tiene una enorme importancia, véase las últimas, bueno, esta semana mismo los últimos informes de la FAO, etcétera, sobre la gravedad de las hambrunas otra vez en los países alimentarios, o la subida tremenda de los alimentos, pasando de una época de 20 años prácticamente de precios de alimentación estables a una subida brutal de los precios de la alimentación, donde por ejemplo en Francia, en los países capitalistas, el tema del debate del poder de compra es un debate fundamental sobre la inflación, ¿no? El disparo de la inflación, una crisis alimentaria y una crisis de los sistemas e-, ecológicos, ¿no? donde la gravedad de, los, de la crisis eh, de los sistemas ecológicos, eh, cada, vez, asistimos más en tiempos cada vez más cortos, a tiempos de sequía, de, de, de mutaciones, de lluvias y tal. Y, decía esta historia lo, complejo es la gravedad de la crisis financiera y la crisis de la economía capitalista real en ese marco tan complejo de estas crisis eh, que se juntan a, la crisis del sistema financiero. ¿no? Crisis que tienen algunas sus, características específicas, pero que están relacionadas y que además no están relacionadas en plan cooperativo, es decir, en plan a veces contradictorio, ¿no? Es decir, eh, la terrible bajada del, dólar. Bueno, podemos respirar aquí porque el, precio del petróleo nos cuesta más barato, ¿no? Pero luego Europa pierde, pierde exportaciones frente a los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, pero cuando baja el dólar, los países de los petrodólares suben inmediatamente el precio del petróleo para compensar la pérdida por la desviación de dólares. La especulación sobre los mercados financieros y la crisis de las bolsas hace que se desvíen, se especulativos hacia mercados de futuros de las materias primas alimentarias y alimentan artificialmente los precios de las materias alimentarias, con lo cual agravan el problema del poder de compra de los trabajadores de los países capitalistas y, por supuesto, ya habido habido ya manifestaciones, huelgas, revueltas de hambre en Egipto, en varios países de los países del tercer mundo. Y esa complejidad de crisis que acontecen simultáneamente le dan a la situación eh, global de la crisis económica una enorme gravedad y complejidad. Se preguntaba ese suplemento de, bueno, ¿cuál es estos momentos, con estos temblores, cuál es la la escala, Richter, que vamos a sufrir, De, los temblores, de todos estos temblores, Bueno, pues ese es el problema. Yo que no, creo <laughs> que yo coincido que nadie lo sabe en este sentido, ¿no? Pero yo lo que sí digo es que estamos en una situación de una enorme complejidad y de una enorme gravedad, ¿no? Eh, por lo tanto, seguramente, y yo a veces sueño, digo, pues será eso de que el esquema ese a veces simple de que el capitalismo se recompone y bueno, y tiene pues crisis y supera las crisis y luego vuelve a las crisis para recomponer su tasa de beneficios, esas cosas, un poco los ciclos, ¿no? Funcionan subiendo, bajando. Seguramente a partir de ahora vamos a una, a una situación muy, muy compleja donde donde a lo mejor arreglaremos algunas cosas, otras se nos dispararán por otro lado. Yo creo que vamos a asistir durante mucho tiempo a, crisis sistémicas graves en el conjunto de la economía mundial. Si a esto le añadimos la complejidad de la situación geopolítica, que es una variable que nunca metemos en lo que está pasando, ¿no? ¿Eh? Pues véase pues, lo que eh, bueno, pues estamos, hablando, pues, eh, estábamos hablando de la subida de los precios alimentarios, del problema del poder de compra, de, la, inflación con paro que ya se estaba pasando en este país. Y en estos momentos, pues piense lo que puede significar pues la situación en Pakistán o en Irak o en no sé qué, desestabilizando el mercado del petróleo, es decir, ¿no? etcétera. Es decir, la, la, situación geopolítica le añade una enorme gravedad todavía más a eso, ¿no? Y una situación donde por una parte, los actores, decía el mismo suplemento, de este geopolítico, de este mundo, son mucho más multipolares, y por lo tanto la salida capitalista clásica sobre la explotación del tercer mundo, parece que el 29 los países capitalistas pudieron superar en parte su crisis por eh, jugaron a bajar las materias primas de los países del tercer mundo y eso ya, es más complejo en estos momentos. Hay actores, véase la situación en Latinoamérica, Venezuela, etcétera, Bolivia, etcétera. Hay, países emergentes como China, la India, con intereses a veces contrapuestos con, los países centrales del capitalismo. Bueno, esta dimensión le da una complejidad extraordinaria a toda esa situación. Por lo tanto, mi primera reflexión es, esto no simplificar y, eso le añade gravedad todavía a la situación, ¿no? Entonces, quien le pone cascabel al gato, eso es muy complejo, ¿no? Pero en todo caso vislumbra un, mundo muy difícil donde la salida de esto, pues salgo y vuelvo no sé qué, ¿no? Yo, pues, yo, yo creo que vamos a existir un mundo a partir de ahora con, crisis recurrentes de muy diversas, de muy diversas formas, ¿no? Esta es mi primera reflexión. La segunda reflexión es la, eso a nivel internacional, ¿no? La segunda reflexión es el tema de aquí, ¿no? La economía española y tal, que ha dicho Pedro bastantes cosas en este sentido, Yo sobre esto recomiendo, pues últimamente pues estoy con un tiempo para leer, eh, Pedro ha escrito, yo aquí traía, bueno, tengo el artículo de Pedro, me ha dicho que algo se ha repartido cosas, luego yo, esta semana he leído unos artículos de Miren sobre el modelo social europeo, que, que me parece muy interesante, por, que luego diré algo en ese sentido. Y luego yo recomiendo un precioso artículo de Javier Navascués, el director de la Fundación de Estudios de Investigación Marxistas, que se llama Papeles de Economía Política del Ladrillo es un artículo fantástico, explica maravillosamente bien desde mi punto de vista lo que ha pasado en este país, ¿no? a lo que ha explicado Pedro y a un modelo patrón ¿no? tradicional de economía española, de baja productividad, de baja capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, de, empleo precario, eh, esa maldición de la economía española cuando crecemos importamos más y nos endeudamos y, se establece un freno al crecimiento que nunca superamos, se le ha añadido como una maldición el modelo del boom y el modelo del ladrillo que ha, que ha hecho todavía mucho más frágil y mucho más débil el modelo de crecimiento de la, economía española peor, Ese artículo, Javier, explica muy bien el, modelo inmobiliario, ¿no? Y que lo han explicado mis compañeros. Básicamente es darse cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Cómo? A través del boom inmobiliario, que, que, funciona, uh, es decir, la, construcción de la vivienda tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio, como toda mercancía. El modelo del inmobiliario, la vivienda aquí no es un valor de uso. La vivienda se ha convertido en, un valor de cambio de especulación constante. Y entonces, a través de, dinero fácil, tipos de interés baratos, eh, con hipotecas que cada vez el plazo se va alargando a más años, eh, con una subida constante del precio de la vivienda. ¿eh? eh cuanto más te, se te facilitaban esa hipocresía de la política gubernamental de la accesibilidad de la vivienda, que era modificar las condiciones de financiación a más largo plazo, pues más te endeudabas y más beneficios sacaban los constructores y los bancos, ¿no? Y los constructores y los bancos conchavados en la misma operación, pues iban construyendo cada vez más viviendas como valor de cambio especulativo y cada vez se endeudaban más y cada vez construían más viviendas y cada vez se endeudaban más. Y cada vez los trabajadores y se, nos endeudábamos más a través de hipotecas a más largo plazo, etcétera. Esa especie de modelo insensato que tenía que estallar de alguna manera, ¿no? Bé, doncs fins aquí la intervenció del Salvador Jové. Esperem que us hagi agradat i que aneu pogut treure les vostres pròpies conclusions, crítiques o no, d'acord o no, i bueno, doncs que ens les podeu fer arribar a través del mail i podeu acabar d'escoltar tota la intervenció quan ho pengem al nostre blog. Però ara ja volem aprofitar els últims minutets del programa per poder entrar a la tema, bueno, en l'apartat de notícies i agenda de Onda Libre. Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda. I bé, comencem amb un recull d'una necrològica. Bueno, és l'aniversari de la mort del John Reed, aquell periodista nord-americà que va recollir els esdeveniments de la Revolució d'Octubre al seu llibre 10 dies que estremegueren al món, 10 dies que estremecieron al mundo. Música El estadounidense John Reed, quien fuera uno de los periodistas de mayor fama del siglo XX, nació en Portland el 22 de octubre de 1887 y murió en Moscú un 17 del mismo día, tres días antes de cumplir 33, perdón, del mismo mes, es decir, nació el 22 de octubre del de 1887 y murió en Moscú un 17 del mismo mes, tres días antes de cumplir 33 años cuando transcurría 1920 y solo un año después de publicar su libro más célebre que con propiedad tituló Diez días que conmovieron al mundo, que es un notable reportaje acerca de cómo se instaló en la entonces Rusia zarista el primer régimen socialista de la Tierra. quedi, doncs, com a notícia a aquest aniversari, commemoració de la mort. Ja fa, si és el 1920, doncs, eh, ja fa 87 anys, el 87è aniversari de la mort de John Reed, aquest periodista comunista que va descriure els esdeveniments en el seu clàssic llibre de 10 dies que comovieron al mundo dels esdeveniments de la pressa del poder per part dels soviets i del partit bolxevic de la Rússia i la instauració de la primera república socialista soviètica de la història i del món. Anem ara amb l'agenda. Música El primer que direm són les concentracions que faran els treballadors de Frigo que es mobilitzen per exigir la retirada de l'expedient de regulació que afecta tota la plantilla. El comitè d'empresa de Frigo, reunit en assemblea, ha decidit rebutjar l'expedient de regulació presentat per l'empresa que afectarà la totalitat de la plantilla, 268 treballadors, i exigir-ne la retirada. A més, la plantilla ha aprovat un calendari de mobilitzacions que començaran demà, 17 d'octubre, és a dir, ja ha passat, avui estem a 19, és un comunicat de la setmana anterior, amb una concentració que es va fer el 17 d'octubre, però la que més ens interessa a nosaltres de cara a l'agenda de mobilitzacions és que els treballadors i treballadores de Frigo també es concentraran el divendres següent, 24 d'octubre, d'11 a 1 i de 3 a 5, al centre comercial Glòries. I finalment, una altra mobilització serà el divendres 31 d'octubre, també de 11 a 1 i de, 5, i de 3 a 5, ara serà al centre comercial Diagonal mar. És a dir, dos concentracions, dues dates dels treballadors de Frigo, el 24 d'octubre a partir de les 11 i després a les 3 de la tarda al centre comercial Glòries i el 31 d'octubre amb el mateix horari, però ara serà al centre comercial Diagonal Mar. El pròxim 25 d'octubre, dissabte a les 10 del matí, de 10 a 12 hores, hi ha una jornada de debat sobre moviments socials i mobilitzacions al local central del Suc Viu a Barcelona, carrer Samenhof, i ho trobareu al carrer Samenhof, i si no consulteu la seva plana www.psuc.org doncs hi haurà aquesta jornada de debat sobre moviments socials i mobilitzacions que comença a les 10 eh, i acabar eh, de 10 a 12 amb el títol Els moviments socials i les mobilitzacions aquí, amb una presentació i un debat seguit, i seguit a dos quarts d'una fins a les dos quarts de tres, de 12.30 a 14.30, un acte públic, els moviments socials a Amèrica Llatina, un videopresentació de Jaume Botell i una xerrada per Manuel Monereo, Manolo Monereo, és a dir, tot el matí del pròxim dissabte, dia 25, hi ha aquesta jornada al local central del Subviu a Barcelona, al carrer Samenhof 14-15, crec, o 24-25. Bé, és el carrer Samenhof, allà a la Berneda. I amb això se'ns ha tirat completament el temps a sobre. Us tenim que deixar fins a la setmana que ve. Apaguem Franqui i aprofitem que no tenim cap mena de programa eh, després per donar l'última notícia, però ja fora de Franqui. Això no sortirà a la remissió del dimarts a partir de la una. No volem seguir xafant els <laughs> companys següents de, de la nostra remissió.